And it goes a little something like this. Good boy. Keep doing that. Can you confirm you understood that message? Mobility. Absolutely fantastic. Mobility. Dobar dan i dobrodošli, dragi slušalci, ponovo na talase NXS Web Radio podcasta u još jednu, nadamo se interesantnu i vama korisnu emisiju Korisni auto saveti šesta po redu. Danas ćemo pokriti teme koje su aktuelne za ovo e, loše vreme, možemo slobodno reći. Pričat ćemo kako da produžite život e, vašem akumulatoru, kako pravilno da čuvate vaše gume, šta da radite kada vam, ako vam stane automobil na putu i naravno, pošto još uvek nemamo možemo tako reći sneg na našim ulicama, možda u nekim delovima zemlje, ali generalno nemamo, pričat ćemo o opasnostima jesenje vošnje Pa da krenemo odmah. Naš e, prvi tekst, prvi savjet koji ćemo vam dati je 10 pravila za duži život vašeg akumulatora. Kako ne biste dočekali da po hladnom vremenu doživljavate stresove poput na primjer kašnjenja na posao jer niste mogli da startujete motor onda obavite proveru jedne od najbitnijih komponenata za uspešan rad svakog automobila ili motora, a to je akumulator. Pored rizika da motor neće startovati, neispravan ili istrošen akumulator vlasniku može da donese puno problema i sa naravno ostalim uređajima, odnosno potrošačima energije u automobilu. Daćemo vam nekoliko osnovnih odgovora kako biste dali više o akumulatorima, njihovom redovnom održavanju, čuvanju, proveri i tako dalje. Treba znati da čak i savremeni akumulatori koji od vlasnika ne traže apsolutno nikakvo održavanje, zahtevaju ipak malo pažnje. Pod 1. Koliko često treba provjeravati stanje akumulatora i koji je radni vek? Najpraktičnije je da na svakom malom servisu Proverite naravno i stanje akumulatora. Ono se proverava posebnim uređajem koji učitava kapacitet baterije. Ukoliko servis obavljate sami i nemate uređaj za proveru stanja baterije, onda vi znate da se čak i u mnogim prodavnicama akumulatora može brzo i lako proveriti stanje ovog dela vašeg auta. Kada je reč o radnom veku akumulatora, to se ne može precizno odrediti tek tako, jer naravno to zavisi od velikog broja faktora. Jačina akumulatora, način eksploatacije, ali treba znati da posle 5 ili 6 godina najdalje akumulator ulazi u duboku starost i trebalo bi razmišljati o njegovoj e, zameni. E, većina akumulatora i proizvođača daje između 2 do 5 godina garancije, tako da ako stignete do 5. godine svakako planirajte da ponovo e, zamenite akumulator. Po dva, koji su najčešći problemi pri korišćenju akumulatora i razlozi njegovog pražnjenja? Najčešće je reč o lošem održavanju. Iako se ne čini da je tako, ali treba znati da je akumulator veoma osjetljiv i da mu najobičnija prljavština može zadati problem. Naime, nečistoće na akumulatoru izazivaju slabljenje struje, i na taj način akumulator gubi energiju. Pa nije ni čudo što se pri korišćenju drugih potrošača, na primjer klima, grejači i tako dalje, baterija može prerano isprazniti i tako praviti probleme pri startovanju motora. Naime, prljavština koja se nakupi na klemama oslabi struju jer stvara zaštitni sloj koji slabi kontakte na polovima akumulatora. Zato se savjetuje da svaki put kada menjate akumulator ili ako vidite da se nakupilo svega i svačega na klemama, da uzmete finu šmirglu i da malo išmirglate sve to e, da biste skinuli taj sloj. Po tri. Na koji način preduprediti pražnjenje akumulatora? Osim redovnog održavanja i provere stanja, treba znati da se ovaj deo može prazniti ne samo zbog prljavštine kao što smo naveli, ili preterane eksploatacije, već i zbog nekog kvara. Akumulator može se isprazniti ako je neispravan audio sistem, alarm ili recimo u slučaju kada je automobil dugo stajao na parkingu, pogotovo po hladnom vremenu. Vodite računa da često prađenje akumulatora može izazvati brojna druga oštećenja na ovom delu i naravno značajno skratiti radni vek. Po četiri, kako se zapravo održava akumulator koji je malo stariji? Osim opšte poznate provere koja podrazumeva da otvorite haubu i malo kleme na proverite kleme na akumulatoru, da li su čiste. E, možete malo da prodrmate kleme akumulatora i uverite se da li su dobro zategnute i naravno čiste. Ukoliko se rđa nakupila, možete ih očistiti mm, ili kuhinskom žicom ili kao što smo već naveli e, šmirglom. Postoji još nekoliko savjeta za održavanje. Tako da bi izbjegli bespotrebno rasipanje energije i pražnjenje akumulatora, vodite računa da površina baterije uvek bude suva i čista. Također valja znati da kod starih tipova akumulatora sa onim plastičnim čepićima za dopunu, obavezna je redovna provera nivoa tečnosti. Ako ustanovite da je tečnosti malo, odnosno ako uvidite da ploče akumulatora nisu natopljene u elektrolit, tada bi bilo dobro dodati destilovanu vodu. Mada većina novih akumulatora sada se pravi tako da to ne mora da se dodaje jer su potpuno zatvoreni i sami se održavaju. Tako da pretpostavljam da većini vas neće trebati ovo, ali za svaki slučaj ukoliko imate stariji akumulator. Pod pet. Kako se održavaju savremeni akumulatori koje smo upravo pomenuli? Kada je reč o savremenim akumulatorima, kod njih nema potrebe za dolivanjem tečnosti, a njihovo stanje se lako može provjeriti pomoću indikatora koji označava koliko je baterija puna ili prazna. Također kod ovog tipa baterije mora se paziti i sve intervencije treba obaviti u servisu, budući da vađenje ovog dela iz vozila može napraviti probleme sa kompjutorom, aktivirati blokadu paljenja i slično jer sva novija vozila imaju puno elektronike. Pod kako se akumulator pravilno dopunjava. Akumulator možete dopuniti u brojnim servisima ili specijalizovanim prodavnicama i to pomoću brzih punjača za svega 3 do 4 sata. To se naravno naplaćuje, a u slučaju da imate ili možda pozajmite od nekoga kućni punjač, to je mnogo povoljnija opcija. Dopuna ovakvim punjačem traje duže, uglavnom oko 24 časa, a treba obratiti pažnju da ne dođe do pregrijevanja akumulatora. To naročito važi za akumulator novije tehnologije, koji su hermetički zatvoreni, pa se onda za njih preporučuju takozvani pametni punjači koji kontrolišu i sami regulišu prekid dopune. Pod sedam, Kako se pravilno pozajmljuje struja od nekog drugog i da li je ova radnja moguća sa savremenim akumulatorima. Startovanje pomoću kablova može se obaviti na svim akumulatorima, ali morate paziti jer takav način startovanja može oštetiti ovaj deo budući da se u datom trenutku velika količina energije ubacuje u ispražnjen akumulator. Pa pomoću kablova treba izbjegavati kada god je to moguće. Ipak, ako već nemate drugog izbora i morate startovati na ovaj način, onda poštujte sljedeća pravila. Motor donora struje treba da radi sve vreme, ali da svi drugi električni uređaji kod njega budu isključeni. Zatim povežite prvo pozitivni kraj kabla, odnosno plus, koji je najčešće crvene boje, na pozitivni pol praznog akumulatora a onda drugi kraj štipaljke, odnosno minus, povežite na pozitivnu klemu akumulatora za kog uzimate struju. Odnosno, sad prelazimo na minus, znači minus tada povežite na akumulator koji daje struju, a drugi kraj možete naravno staviti na negativni pol akumulatora sa kojeg uzimate struju. Mada možete ga i uzemniti tako što će ga prikačiti na neki deo motora poput bloka, nosača i slično. Kada ste to obavili, sačekajte nekoliko minuta, par minuta je dovoljno, i onda e, startujte vaš motor. Kablove skinite obrnutim redosledom od onoga kojim ste ih postavili. Znači prvo minus skinite pa onda plus. Pod 8. Koliko je dovoljno da se akumulator dopuni posle pražnjenja? Veoma zanimljivo pitanje. Kada uspete da startujete već motor uz pomoć kablova, e, Stručnjaci kažu da ga treba voziti minimum 30 minuta i to sa isključenim svim drugim potrošačima poput klime, radija, navigacije i ostalih stvari. Bilo bi poželjno čak da ni svetla ne rade, ali to generalno nije moguće, pogotovo kod nas zbog propisa. Po 9. Koji su simptomi za uzbunu kada govorimo o starijim, ali novim baterijama? Ukoliko, ukoliko su instalacije i akumulatori ispravni, za startovanje motora uvijek treba da bude dovoljno struje. Ako morate da verglate pri startovanju, to je znak da je sam akumulator ili sistem za punjenje neispravan i da bi bilo dobro da se to proveri, odnosno da odete do e, servisa i da tamo to proverite. Jako važno i 10 da li start-stop sistemi u vozilu zahtevaju poseban akumulator ili ne. E, start-stop sistem je dizajniran tako da motor gasi pri svakom dužem stajanju. Na ovaj način štedi se 5 do 10% goriva, verovali ili ne, naročito u gradskoj vožnji, ali istovremeno predstavlja veliki napor za akumulator i upravo zato ovakvi automobili koriste snažnije i skuplje akumulatore tako da to je bitno da imate na umu. To je bilo što se tiče našeg prvog savjeta za akumulatore. Prelazimo naravno odmah na naš drugi savjet. Kako pravilno da čuvate gume. Uspeli ste teškom mukom da uštedite novac za nove zimske gume, ali to ne rešava pitanje šta ćemo sa gumama koje su sada na vašem automobilu. Kako i gdje se čuvaju veoma je važno, jer ne želite da dođete u situaciju da naredne sezone, odnosno na proleće, ponovo morate da odvajate ne baš mali novac za kupovinu novih letnjih guma. Poznato je naravno da vek trajanja guma zavisi najviše od načina vožnje, ali također je veoma bitno i kako se one skladište. Jer ako nisu ostavljene u adekvatnim uslovima, odnosno stoje na otvorenom mestu, brzo će krenuti da propadaju. Vremenom će njihova površina postati suva, što znači da će se pre ili kasnije pojaviti male pukotine, takozvane ozonzotske rupe, a kada se takvi pneumatici ponovo montiraju, postaju rizik jer se te pukotine šire, što povećava mogućnost pucanja i dodatni trošak. Kada dođe trenutak za zamenu letnjih guma, zimskim naravno, prvo što treba da uradite je da očistite gume od komadića šljunka, kamenčića i skrampona. Gume obelažite tako naravno da znate koje su prednje, koje su zadnje, koje idu na levo, a na desnu stranu, a na početku sljedeće sezone možete prednje gume postaviti pozadi kako biste ravnomernije trošili. Veoma važan savjet. Gume treba čuvati na zatvorenom, hladnom, suvom i po mogućstvu čistom mestu. Najbolje bi bilo uskladištiti ih dalje od izvora toplote, poput peći ili cevi od centralnog grejanja, a svakako je preporuka da ne budu u blizini ulja, nekih drugih hemikalija ili goriva. Tako da bi bilo dobro da ih najbolje čuvate na felnama i to uspravno jednu pored druge, negde malo izdignutoj sa zemlje. Ako ih lažete jednu na drugu, savjetuje se da gomila ne bude viša od i m, a također pre nego što gume pošaljete na zimski sam po navoda, proverite da li su pravilno napumpane ukoliko su na pelnama naravno. Na kraju preporuka je da se pneumatici jednomesečno okreću kako bi se izbeglo deformisanje, a ukoliko imate problema sa prostorom za čuvanje guma, možete ih naravno i predati nekom od specijalizovanom servisu e, koji rade te usluge čuvanja, sad ih ima sve više. Kako odabrati gume? Kupovina gume naravno nije samo da odete u prodavnicu i uzmete bilo koje gume, jer je potrebno raspolagati i određenim informacijama kako bi kupili tačno ono što je potrebno za vaše vozilo. Prvo što bi trebalo da znate je da čitate naravno oznake na gumama jer pomoću njih možete ustanoviti da li je ta guma dovoljno dobra za vaš automobil, njegovu masu, brzinu i tako dalje. Tako da pre nego što odete kupite zimske gume, pogledajte oznake na letnjim gumama. Čitanjem e, nedelje i godine proizvodnje, takozvane DOT oznake, možete ustanoviti da li je gumi eventualno istakao rok trajanja pre nego što odmah kupite sljedeće gume. Preporuka je da ako ste u mogućnosti aluminijumske felne zamenite čeličnim e, felnama, a najbolje je to uraditi prilikom zamene zimskih guma Alu felne su mnogo osjetljivije od čeličnih, što posebno dolazi do izražaja zimi i pri niskim temperaturama, jer aluminijum postaje krt. A čelične felne naravno sa druge strane su teže oštećuju i na njih mnogo manje utiču so rizla i ostale druge hemikalije koje se posipaju po putu. Jedan od savjeta koji dosta cirkuliše e, u medijima i na internetu naravno je da se generalno ne savjetuje kupovina polovnih guma. Ako se već odlučite na ovaj korak, nećete baš znati u što ste zapravo uložili novac. Vizualnim pregledom možete okvirno znati u kakvom je guma stanju, ali neke bitne činjenice naravno nećete znati. Koliko je guma prešla, kako je vožena, naročito da li u njoj ima mikropukotina koje vremeno mogu izazovu pucanje gume. I jedan dodatni savjet na kraju. Proveravajte pritisak u gumama jer pravilan pritisak je vrlo važan za vožnju u zimskoj sezoni jer naravno utiče na bezbednost. Ukoliko pritisak nije kao što je predviđen za određeni automobil, uz e, povećanje potrošnja goriva dolazi i do nepravilnog trošenja same gume kada je pritisak veći, gume se e, više troši po sredini, gazećih sloja naravno, a ukoliko je niži od propisanog, onda spoljne ivice gume se troše mnogo brže. Samim tim prijajanjenje na površinu, odnosno za put, nije kako treba, što opet utiče na dužinu puta kočenja, i nepravilnim pritiskom u gumama je rizik od akvaplaninga veći što smo pokrili u nekoj od naših prethodnih emisija. Prelazimo dalje na naš e, sljedeći savjet, također trudimo se da budu sve korisne informacije i koje mogu da koriste i starijim vozačima, iskusnim vozačima kao i ovim novim. A sljedeća tema također je veoma interesantna. Šta raditi kada vam stane automobil na putu? Većina vozača kada ostane na primjer bez goriva ili im se dogodi neki sudar ili kvar, prvo odmah izađu iz automobila. Ovo ponašanje ne samo da je pogrešno, već je i opasno. Zato je najvažnije da prvo uvek uključite sva četiri pokazivača pravca, pa bi bilo dobro da i reflektujući prsluk držite negdje u kabini na dohvat ruke, a ne u gepeku, kao što većina drži, jer je sigurnije da ga navučete dok ste na volanom, znači unutar auta i onda tek kada ste sebe učinili vidljivim za druge sa saobraćaja, onda tek izađete iz automobila i postavite sigurnosti trougao. Reflektujući prsluk navučite dok ste u automobilu, a prema važećim propisima trougao mora biti postavljen na put najmanje 50 metara ukoliko ste na autoputu, a na 10 metara ukoliko vas je nevolja zadesila negde u naseljenom mestu ili gradu. Ukoliko telefonom hoćete da pozovete šlep službu ili policiju, na primjer, nemojte stajati na putu, već se pomerite negde iza bankine, malo na sigurnu udaljenost. Isto važi naravno i za sve ostale putnike ukoliko ih ima. Ako ste u mogućnosti, signalizirajte rukama ostalim vozačima jer ćete ih na taj način upozoriti da smanje brzinu ukoliko je potrebno. Postoji naravno još jedna bitna stvar koju treba imati u automobilu, a koja može puno da pomogne. Radi se o bateriji ili o žutom rotacionalnom svetlu. Iako se generalno ni u jednom propisu ne spominje kao deo obavezne opreme. Žuta rotacija omogućava da budete jasno uošljivi svim vozilima koji se približavaju. Naravno, baterija je jasna, ne moram dodatno da objašnjavam, znači bitno je, pogotovo kad negde mrak, kad ste ostali, možete uzeti bateriju ili mobilni telefon i signalizirati ostalima da se nešto dešava ili tako dalje, tako da to se podrazumeva, pretpostavljam. E sad, rotacija nije nešto što većina vozača ima, ali može da dođe zgodno u ovakvim situacijama. Naravno treba imati u vidu da je upotreba žutog svetla dozvoljena samo kao upozorenje za prinudno zaustavljeno vozilo ili saobraćajnu nezgodu. A rotacija u postolju ima magnet tako da se može postaviti na krov vozila. E, tako da generalno ona košta negde oko 20-30 evra ukoliko mislite da vam je to bitno to je to kao neki dodatni savet što može da pomogne kada i ako ostanete negdje na putu. I došli smo do našeg posljednjeg savjeta za, e, za danas, a to su opasnosti jesenje vožnje polju je sve mračnije generalno, svakim danom, brže se smrkava, kiša, magla u određenim krajevima i loše vreme naravno utiču i na vozače i njihove sposobnosti. Uz teže razbuđivanje i slabiju koncentraciju za volanom, putevi su naravno klizaviji, a to su i tipične opasnosti na koje moramo da računamo u periodu jesen-zima i naravno da se prilagodimo takvim uslovima vožnje. Pogotovo je opasno lišće koje pada sa drveća i puteve čini nevjerovatno klizavim. Kolovozi van grada su posebno rizični, a tamo u toku jeseni morate računati i na divljač koja je aktivna i predstavlja također veliki rizik. Zato je važno da budete oprezni, više nego inače, i da poštujete neki od savjeta koji će vam sljedeći izneti. Kada je vidljivost loša i kada napolju kiša, neka vam budu uključena oborana svetla i vozite naravno malo sporije. Iako nema snega i leda, znajte da je put kočinja i sada mnogo duži nego po suvom kolokosu. Zato je vreme da pravite veće rastojanje od vozila ispred. Također obezbedite reflektujuće prsluke za sve putnike, odnosno imajte ih onoliko koliko imate sedišta u vozilu, također je poželjno, iako većina vozača to nema. Jer ukoliko stanete negde pored puta i napustite vozilo po ovakvom vremenu i bez sigurnosnog prsluka, neće vas ljudi baš uočiti na vreme. E sad, blato. Sezona žetve traje praktično do decembra, jel? a traktori koji sa njiva izlaze na putu ostavljaju velike količine blata za sobom. Tu je naravno veliki rizik od proklizavanja koji se može dogoditi čak i pri običnom preticanju. Glavni savjet, sklonite nogu sa gasa i napravite veće ostojanje jer se ovdje put kočenja produžava. Magla. Uvek dolazi, uglavnom jutarnjim časovima i u nekim planinskim predelima, Ovdje je najvažnije imati maglenke, voziti sporije i naravno držati veće rastojanje. Zavisno od vidljivosti morate prilagoditi brzinu, 50 metara jednako 50 km na čas. Zadnje svetlo za maglo uvek uključite, samo ako je vidljivost manja od 50 metara, a najveća brzina neka tada bude 50 do 60, znači nemojte ići brže od toga. E sad, što se tiče nevremena, jak vetar koji smo imali prethodnih dana, eventualno drveće koje može da padne na kolovoz ili grane i tako dalje, mogu da izazovu saobraćaju nesreću, pogotovo tamo gdje ima više drveća u šumovitim predelima. I glavni savjet je obratiti pažnju na upozorenja koje se emituju na radiju ili televiziji i naravno znajte da nekad je mnogo bolje napustiti vozilo u slučaju E, jake oluje ili jakog vetra, pogotovo ako ste blizu nekog velikog drveća. E sad, što se tiče same divljači, nemojte podcjenjivati opasnost koju vrebaju zbog životinskih koridora kojima prolazimo automobilima. Ako vozite, na primjer, 50 km na čas, pri udaru se težina životinje na primjer naletite na crnu, uvećava 25 puta. Najveći rizik je zapravo u sumrak i ranu zoru, pa obavezno poštujte znakove upozorenja i uvek budite spremni na kočenje. Jako važno. I dodatni savjet kojim bismo vam dali, ne samo da trebate da budete dobro pripremljeni, tokom jesena i zime naravno, već ovo važi naravno i za vaš automobil, proverite i po potrebi zamenite metlice brisača, antifriz, zimska tečnost za stakla obavezna i naravno uklonite nečistoće sa odvoda i ventilacije. I ako imate klimu, zamenite kabinski filter i sprečite zamagljivanje prozora koju uzrokuje blaka. to bi ujedno bila i poslednja informacija koju smo vam pripremili u ovoj nešto maloj dužoj e, emisiji ali mislimo da su zaista bili korisni i korisne informacije koju svaki, e, koje svaki vozač može da upotrebi u svojoj vožnji. Moje ime je Nenad, hvala vam naravno što ste bili uz NXS Web radio podcast i ovaj put ostanite sa nama do neke sljedeće emisije i sljedećeg slušanja. Budite mi dobro i zdravo i pažljivo vozite. Veliki pozdrav. Ćao, čao, čao. NXS Podcast.